Pas e kemi folur deri në mësimin e kaluar për 30 emra të Allahut të madhëruar në bazë të numërimit që bëra vetë. Kemi folur rreth 30 emra. Allah i lëtësot dhe të që kemi ngejbër. Dhe në dhënë së qeqet, dhe në i bëftë të dobishme të që thejnë dhe gjithë gjënë. Emrat që kemi zgjedhur sot janë emri i Allahut El-Wahhab, El-Wahhab, emri i Allahut Ar-Raziq dhe Ar-Razzaq. Normalisht mënyra se si ne zgjedhim emrat është është që këto emra të kenë ngjashmëri me njëra-tjetrën dhe që këto emra të kenë ide të përbashkëta që të kemi mundësi të mund të flasim në në të njëjtën temë, të mos ndajmë temën që flasim të emrit të Allahut El Wahhab. Thotë një prej dijetarëve të gjuhës që quhet Ibnu Side, kuptimi gjuhësor i fjalës wehebe, se fjala Wahhab vjen nga fjala wehebe, do të thotë të japësh dikujt një gjë, dhënia e diçkaje. Dhe ajo quhet El Hibe, prej së cilës më pas ka dalë Ky emri i Allahut subhanahu wa taala Wahhab, Wahaba, Hibatan është infiniti domethënë. Kuptimi është të japësh diçka pa kërkuar zëvendësim prej personit që po i jep këtë gjë. Domethënë që në gjuhën shqipe është shkurt ta quajmë dhuratë. Thotë Allahu subhanahu wa taala i mëson besimtarët se si të thonë, t'i luten atij duke thënë, Zoti jonë mos na i humb, mos na mos na i devijo neve zemrat tona. Pasi na ke udhëzuar, na dhuro neve mëshirë prej mëshirës sate, sepse ti je dhuruesi. Kuptimi i këtij emri në lidhje me Allahun subhanahu wa taala siç kanë thënë dijetarët, kemi për shembull fjalën e Ibnu Xheririt në tefsirin e tij në ajetin në surën Sad 35 që thotë innaka anta al-wahhab ti me të vërtetë je dhuruesi thotë Ibnu Xheriri kuptimi i ajetit është do do të thotë që me të vërtetë ti je dhënësi i suksesit i përforcimit në fe i çdo të mire për besimtarët. Gjithashtu thotë El Khattabi, imam El Khattabi, thotë El Wahhab, është ai i cili tregohet bujar duke të dhënë të gjitha mirësitë duke t'i dhënë të gjitha mirësitë pa kërkuar shpërblim për ato që t'i ka dhënë. Thot Imam al-Halimi al-Wahhab do të thotë që Allahu subhanahu wa taala është mirësi dhënësi dhe dhuruesi i çdo gjëje të mirë për besimtarët. pa e merituar ata vetë një gjë, se po qe se do e meritoni, këtë do të nuk do quheshe dhuratë më, po do quheshe shpërblim. Kemi dy emra të tjerë që është Ar-Raziq dhe Ar-Razzaq. Fjala rizq ne përdorim në gjuhën shqipe, themi rizq. Në arabisht e kemi marrë Kuptimi i saj rizq do të thotë kanë thënë dijetarët e gjuhës çdo gjë prej të cilës përfiton njeriu quhet rizq në gjuhën arabe. Çdo gjë prej të cilës përfiton njeriu ka dobi prej saj quhet rizq. Edhe shumësi i fjalës rizq është arzak në gjuhën arabe. Razik quhet ai që të furnizon, Razik. Edhe Razzaq do thotë që është shumë furnizues. Një formë që besoj se kemi përdorur dhe shumë herë tjera kemi treguar në emrat që kanë kaluar në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Këto dy emra përdorimi i tyre në Kur'an ka qenë jo shumë i madh, është jo shumë i madh, Shikoni thot Ar-Razzaq. Thot ka treguar Imam al-Qurtubi në tafsirin e tij që disa dijetarë disa dijetarë të Kuranit këtë ajet nuk e lexojnë Ar-Razzaq, po e lexojnë Ar-Raziq, domethënë është një lloj leximi tjetër. Është argument gjithashtu për emrin tjetër që thamë Ar-Raziq, kemi Ar-Raziq, kemi Ar-Razzaq. Edhe Kurani ka disa lexime. Nëse nuk e di sa e keni idenë për të gjithë, të mos zgjatemi duke dalë nga tema. Ideja është domethënë që ky ajet është argument për të dy emrat e Allahut subhanahu wa taala, Ar-Razik dhe Ar-Razzaq. Thot Imam al-Qurtubi që Ibn al-Muhaysin edhe të tjerë e kanë lexuar këtë ajet duke thënë inna Allaha huwa ar-Razik. Kurse ne e lexojmë thot Ar-Razzaq. Në dy lexime nuk ndryshon domethënë kuptimi fare. Domethënë diçka tepër e vogël. Ndërsa në formën e shumësit është përmendur në Kur'an emri Allahut Ar-Razzaq ose Razik pesë herë në formën e shumësit. Prej këtyre ajeteve kemi ajetin që është në Maide 114 që thotë Allahu subhanahu wa taala warzuqna wa anta khayru rraziqin, dinë me të cilën ne duam dhe në namaz. Na furnizo ne sepse ti je më i miri furnizues, ose më i miri i furnizuesve. Kështu është përmendur në Kur'an. Për kuptimin e këtyre dy emrave, thonë disa dijetarë tefsiri që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi furnizues i krijesave, që ka marrë përsipër furnizimin e tyre. Thotë Imam al-Khattabi, Allahu subhanahu wa taala ka marrë përsipër furnizimin e krijesave dhe dhënien dhënien e çdo gjë që është e dobishme dhe e nevojshme për ta. Rrizku i tij ka përfshirë çdo gjë sikurse dhe mëshira e tij ka përfshirë çdo gjë. Pa veçuar besimtarët, domethënë ka përfshirë edhe mund dhe besimtarët dhe mosbesimtarët. Sikurse dhe mëshira e tij e përgjithshme ka përfshirë edhe besimtarët dhe mosbesimtarët. Edhe njerëzit që i do dhe njerëzit që nuk i do. Thot Imam al-Halimi në kuptimin e emrit të Allahut subhanahu wa taala Razik, thot është ai i cili u ka hedhur robërve të tij të gjitha mirësitë të cilat janë të domosdoshme për jetën e tyre ose janë të nevojshme për to. i saj. Çfarë dallimi ka rrizku nga ajo që thamë që quhet dhuratë? Sepse përse dallim në Allah subhanahu wa taala nuk ha dhe shumë dhurues. Dallimi që kanë bërë dijetarët është se rrizku është dy lloje. Rrizku është ajo që ha njeriu. Ajo që e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala për çdo njeri që duhet ta marrë derisa të vdesë. Rrizku. Edhe ky rrizk mund të jetë halal, mund të jetë haram. Fakti që ky është rrizk prej Allahut, kjo nuk do të thotë që është halal. Allahu subhanahu wa taala e ka shkruar çdo personi rrizkun halal ose haram, edhe ai do ai do ta marrë të derisa të vdesë. Ndërsa dhurata nuk mund të jetë vetëmse halal. Sepse Allahu subhanahu wa taala i tregon mirësitë robërve të tij duke u treguar se çfarë dhuratash u ka dhënë. Dhe nuk mund të që Allahu të tregojë robërve të tij mirësi me diçka që është haram. Prandaj dhe Ibn Ibn al-Arabi e ka treguar këtë ide dhe ka thënë që dhurata e Allahut subhanahu wa taala nuk nuk mund të jetë vetëmse diçka që është e lejuar, për arsye sepse Allahu i madhëruar ia ka treguar këtë mirësi besimtarëve. Edhe përderisa Allahu i tregon thotë besimtarëve, shikoni çfarë mirësi u kam dhënë, nuk mund të jetë ndonjë gjë haram. Këtë ide e ka treguar edhe Ibn Qayyim në vjershën e tij që ka folur për besimin e Ehli Sunetit, Më pas në shpjegimin e asaj vjershe, thotë një dietar që e ka shpjeguar atë, që Ibn Qayyim ka, ka pasur për qëllim, thotë që risku ndahet dy lloje. Risku i parë është risku i shpirtit, risku i zemrës, i cili do të thotë që Allah subhanahu wa taala furnizon i jep besim edhe dije kujt të dëshirojë. Ky është kuptimi i parë i fjalës risk. Domethënë, si thosh, jo në kuptimin e njohur që njohin njerëzit në fjalën risk, por është një kuptim tjetër që ka të bëjë me çështjen e besimit dhe dijes, që i dhuron Allahu subhanahu wa taala kujt dojë. Sikurse Allahu subhanahu wa taala ka ndarë se sa bukë do hash në ditë, kështu e ka caktuar edhe se sa dije do marrësh derisa të vdesësh, në çfarë besimi do kesh ti deri të vdesësh. Dhe kjo është me risk, e caktuar prej Allahut subhanahu wa taala. Megjithëse çdo gjë është me shkaqe, dhe çdokush do marrë në bazë të shkaqeve do punojë, që do punojë. Ndërsa lloji i dytë i riskut është risku që njohim ne sot, i cili është çdo gjë e dobishme për trupin e njeriut, që ka nevojë për këtë njeriu në jetë. Allahu subhanahu wa taala ia ka sjellë njeriut. Mirëpo ky është dy lloje, siç e thamë, është halal, është dhe haram. Jo siç thonë disa grupe të humbura, që thonë që risku haram nuk është prej Allahut. Kjo do të thotë që paska furnizues tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nëse ne besojmë që furnizues është vetëm Allahu i madhëruar. Në këtë çështje ka të bëjë me një çështje tjetër që e kemi marrë në një mësim të kaluar, nëse e mbani mend, me çështjen e kaderit, me çështje shumë të rëndësishme të kaderit, me çështjen e krijimit të veprave të robërve. Është çështje shumë e lidhur ndërlidhur me ta prandaj dhe ata që kanë humbur te kjo çështje do humbin humbin edhe te kjo. Këto janë çështje të ndërlidhura me njëra-tjetrën. Ideja është që Allahu subhanahu wa taala është furnizues i robit Mirëpo Allahu i madhëruar i ka dhënë liri njeriut që të veprojë, që të shikojë çfarë do marrë haramin apo halalin. Ama çdo gjë është krijimi i tij, e ka krijuar halalin dhe haramin, edhe i ka bërë disa gjëra halal dhe haram me urtësinë e tij që t'i provojë robët. Ama çdo gjë është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. S'mund dalë dot prej krijimit të tij, kështu që dhe furnizimi s'del dot prej furnizimit të tij. Kjo s'mund të themi dot që halali është furnizim i Allahut, kurse harami është furnizim i shejtanit ose dikujt tjetër. Kjo s'lejohet. Sepse çdo gjë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala është krijesë, nuk ka fuqi për veten e vet, e jo më të furnizojë krijesat. Çfarë përfitojmë prej këtyre emrave? Allahu subhanahu wa taala është dhuruesi, shumë dhuruesi, është dhe furnizuesi. Prej këtyre emrave nxjerrim shumë mësime, megjithëse çdonjëra prej, prej dobive që do përmendim inshallah, ka nevojë për një mësim të veçantë ose më shumë se një mësim. Mirëpo ne do të përpiqemi të përmendim shkurtimisht disa gjëra, për të dhënë një ide, edhe pastaj çdokush domethënë mund të meditojë vetë në këto lloj idesh, edhe të nxjerrë dobi edhe të tjera më shumë. Allahu subhanahu wa taala është dhuruesi i çdo mirësie. Dhurimet që ka dhuratat që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala robërve të tij nuk kanë fund. Ai fal gjynahet. Ai shpëton nga të këqijat. Ai qetëson zemrën, zemrën e atij që ka rënë në sprovë. Ai e pasuron të varfrin, ai e shëron të sëmurin. Ai i dhuron fëmijë atij që nuk ka fëmijë. Ai i jep dije atij që është injorant, udhëzon atij që është i humbur, e drejton atij që është në dilemë. ndihmon njeriun në çdo lloj problemi që të jetë. Gjithë këto janë dhurata prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe format e tyre janë të shumëllojshme. Edhe çdo mirësi prej Allahut subhanahu wa taala është dhuratë prej tij, që i bën robërve të tij. Prandaj thonë disa dijetarë sikur të përpiqeshim të numëronim dhuratat që ka bërë Allahu subhanahu wa taala robërve të tij, ato që ka përmendur në Kur'an, do dilte një numër shumë i madh. Dhe është diçka tepër e vështirë për të numëruar numrin, për të arritur një numër të caktuar të tyre. Mirëpo ne do përmendim disa prej dhuratave që janë nga dhuratat më të mëdha që mund të dhurojë robi, mund të dhurojë robit Allahu subhanahu wa taala. Që njeriu t'i ketë parasysh këto dhurata, edhe t'ia kërkojë Allahut të Madhëruar, sikurse edhe të përpiqet që t'i arrijë ato, sepse Allahu i Madhëruar dhuratat e tij i ka bërë të mundshme që t'i arrijë njeriu. T'i arrijë njeriu duke iu lutur Allahut subhanahu wa taala, t'i arrijë duke u përpjekur me gjithë lutjet që bën, që të marrë prej Allahut subhanahu wa taala këto dhurata. Prej dhuratave më të mëdha është dija. Kur flasim për dijen, nuk kemi për qëllim dijen e fizikës ose kimisë, ose ndonjë dije tjetër. Megjithëse këto janë dije me vlerë që i shërbejnë njerëzimit. Mirëpo dobia e tyre është e kufizuar vetëm në këtë jetë. Mirëpo ndërsa ne kemi për qëllim me dijen, dijen, dijen e Islamit, dijen e njohjes së Allahut, dijen e njohjes së ligjeve të Tij. Kjo është një prej dhuratave më të mëdha që i bën Allahu subhanahu wa taala robit të tij. Për këtë arsye, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: Edhe ky hadith na tregon se çfarë vlere të lartë ka dija islame. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam kush ndjek kush ndjek një rrugë me anë të së cilës kërkon dije, kush ndjek një rrugë me anë të së cilës kërkon dije, Allahu subhanahu wa taala i hap atij dhe i lehtëson atij personi një prej rrugëve të xhenetit. Thotë, vazhdon hadithi dhe melaiket ulin krahat e tyre për nxënësin e dijes të kënaqur për atë veprim që po bën, domethënë që po shkon po kërkon dije. Dhe melaiket. Ku ka gjë më të madhe mendo pak Xhibrili alayhis salam ose melaiket e tjerë të Allahut subhanahu wa taala të vijnë të ulen pranë teje, mbase ti nuk e kupton. Por të ulen pranë teje melaiket ndërkohë që ti po kërkon dije. zbret mëshira e Allahut, zbret qetësia e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një mirësi shumë e madhe. Pastaj vazhdon hadithi dhe thotë për dietarin kërkojnë falje gjithçka. Çdo gjë që është në qiell e në tokë kërkon falje për dietarin, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Aq sa edhe peshqit që janë në brendësi të detit, kërkojnë falje për dietarin. edhe vlera që ka dietari ose vlera më mirë domethënë që përshtatet më shumë vlera që ka adhuruesi përpara dietarit, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam është si vlera e yjeve përpara hënës. Çfarë vlera mund të kenë përpara hënës? Kështu janë dhe adhuruesit, një person që rri tërë ditën e tërë natën duke adhuruar Allahun, s'po flasim për një person që rri tërë ditën e tërë natën duke u marrë me dynja. Po flasim për një person që rri tërë ditën e tërë natën duke adhuruar Allahun subhanuhu teala. Pra ai quhet adhurues. Përpara dietarit është si si ato yjet që duken shumë larg në krahasim me hënën. Që drita e hënës kur është e plotë sidomos, ndriçon gjithë tokën. Pa mendo se çfarë vlere të lartë ka dija. Pastaj vazhdon hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam thotë edhe dietarët janë trashëguesit e profetëve. Profetët nuk kanë lënë trashëgimi dinarë dhe as dirhem, sepse ata nuk erdhën për t'i mësuar njerëzve se si të fitojnë dynja. Por erdhën për t'i mësuar njerëzve se si të fitojnë ahiret. Prandaj ata nuk lanë trashëgimi dinarët as dirhemët, por lanë trashëgimi dijen. Shiko, dëgjoni me vëmendje, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, lanë trashëgimi dijen. Dhe kush e merr atë ka marrë një fat shumë të madh. Dhe kjo është domethënë ajo që na intereson më shumë nga hadithi, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kush e merr atë, domethënë trashëgiminë e profetëve, ka marrë një fat shumë të madh. Është vlerësim i profetit sallallahu alajhi wasallam, nuk është vlerësim i njeriut dosido. Kur thotë profeti sallallahu alajhi wasallam që dija domethënë është një fat shumë i madh, do të thotë që me të vërtetë paska vlerë shumë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Thuhet që Abu Huraira radhiyallahu anhu Doli në treg dhe i pa njerëzit duke u marrë me tregti. Mbasi vdiq profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe u tha trashëgimia e profetit sallallahu alajhi wasallam ndahet në xhami, kurse ju rrini këtu në treg, merreni me dynjan, edhe u sulën gjithë njerëzit. Nuk e dinin ata se çfarë për çfarë tregti bën bën të kishte për qëllim Ebu Hurejra. Kur vajtën në xhami, shikojnë xhaminë se kishte rrathë. Aty mësohej, shpjegohej Kur'ani, aty mësohej Kur'ani përmendësh, diku tjetër mësoheshin hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam. A pasi doni të bëni edhe nuk gjetëm gjë. Gjetëm vetëm shumë rrathë dije, vetëm dije këtë gjë do të thotë. E po tha profetët, këta lanë dije, nuk kanë lënë as dinar as dirhem. Kjo është trashëgimia e profetëve, dhe kush e merr atë? Dhe po të shikosh, gjithë njerëzit që janë marrë me dynja, sado që janë ngritur lart në dynja, sado që janë ngritur lart me vdekjen e tyre kanë janë zhdukur, janë shuar, si puna e qiririt që shuhet. Ndërsa dietarët edhe me edhe pse kanë vdekur, dija e tyre i bën akoma dobi njerëzve edhe kujtohen prej njerëzve dhe sot e kësaj dite derisa derisa të trashëgojë Allahu subhanahu wa taala tokën. Edhe njerëzit vazhdojnë sot e kësaj dite dhe gjithmonë i kërkojnë falje Allahut për ta. I thonë Allahu i mëshiroftë, Allahu i faltë për mirësitë e mëdha që ka bërë me. Dhe gjithë kjo gjë tregon për çfarë vlerë, se çfarë vlerë të lartë ka dija e fesë. Dhe se me të vërtetë dija është një dhuratë shumë e madhe prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj është e domosdoshme për ne që ne t'i futemi kësaj rruge, sepse kjo është një rrugë prej së cilës njeriu nuk del kurrë me dëm. Edhe nuk mundet që kurrë njeriu të dali i humbur te kjo lloj tregtie. Nuk është si tregtitë e dynjasë, po fute një shumë të madhe parash, mund të fitosh, mund të humbësh. Porse kjo tregti nuk del kurrë e humbur. Sikur vetëm dy çështje të mësosh gjatë gjithë jetës tënde, ama vetëm fakti që ti je duke ecur në këtë lloj rruge, kjo lloj gjëje të bën të jesh prej fitimtarëve. Për arsye sepse Allahu subhanahu wa taala nuk i vlerëson gjërat vetëm me rezultat, por i vlerëson me mundin që që ke dhënë ti për të arritur te dija. E me të vërtetë Allahu subhanu ta'ala kur të shikojë prej teje sinqeritet dhe vendosmëri, ka për të ta dhuruar atë dije. E kjo është dija më, më me vlerë që jep Allahu subhanu ta'ala njerëzve. Gjithashtu thotë profeti sallallahu alaihi sallam, na tregon, domethënë, këtë ide që po themi, men juridi Allahu bihi khajren jufekkihhu fid-din, kur Allahu subhanu ta'ala i do të mirën një personi, ja mundëson atij që ta njohi të Kur Allahu i do të mirë një personi, ia mundëson atij që të njohë fenë. Ky hadith tregon për vlerën që ka dija dhe vlerën që kanë ata që e kanë këtë dije. Edhe tregon gjithashtu që njohja e fesë është një prej shenjave që Allahu subhanahu wa taala i do të mirë një personi. Kur Allahu ia mundëson njeriu që të njohë fenë, kjo është një prej shenjave që Allahu subhanahu wa taala i do të mirë këtij personi. Prandaj kjo gjë duhet t'i nxisi të gjithëve që të ngulmojmë sa më shumë për të marrë këtë dije. Sepse me anë të kësaj dije njeriu rregullon punët e tij të mira, të cilat janë baza për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanuhu te ala. Sikurse tregon e kundërta e këtij hadithit, çfarë tregon? Tregon që ai person i cili nuk ka marrë dijen e Islamit, as nuk e ka njohur Allahun subhanuhu te ala, as shariatin e tij, Kjo është shenjë që ai person që Allahu subhanahu wa taala nuk e do të mirë këtë person, prandaj dhe e ka larguar nga dija. Normalisht këtë dije nuk e vlerësojnë njerëzit. Por e vlerëson Allahu subhanahu wa taala. Unë kam vënë re dhe shumë vende njerëzit futen për të mësuar fenë kur nuk kanë rrugë tjetër për çfarë çfarë të mësojnë. Mbasi nuk kanë mundësi të mësojnë në degët e dynjas, atëherë futen në këtë fe. Përkundër se është kundërta. Kjo është dija më me vlerë. Është një dhuratë më e madhe që ka bërë Allahu subhanahu wa taala robëve. Të njohësh Allahun subhanahu wa taala, të njohësh fenë e tij. Të bëhesh sebeb shkak për t'i dhënë mirësi të mëdha njerëzve, për t'u treguar rrugën e drejtë, të bëhesh shkak për t'u hapur atyre sytë, për të për t'i larguar ata nga haramet. Për çdo gjë që që thua, ke sevape. Ke sevape, të shkruhen çdo person që mëson diçka prej teje, atëherë ti merr sevapet e tij. Nëse ai vepron këtë gjë. Mendo sa njerëz domethënë janë janë udhëzuar prej teje, sa njerëz domethënë mund të kenë përfituar prej teje, janë gjitha sevape në peshoren tënde. Andaj edhe po t'i shikosh sahabët e mëdhenj për shkak shembull si Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, që ka transmetuar mbi 5000 hadithe, çdo kush i përmend hadith, hadithe të tij sot, i shkojnë në sevapet Ebu Hurejrës radhiyallahu anhu gjithë. Mendo sa miliarda, sa miliarda muslimanë kanë jetuar dhe jetojnë, gjithë ato i shkojnë vetëm Ebu Hurejrës radhiyallahu anhu. Po Ebu Bekri që është bërë shkak që janë udhëzuar njerëz, duke mësuar këtu nga feja në fillim fare. Omeri, gjithë këto domethënë janë dhuratë që jep Allahu subhanu ta'ala atij që e vlerëson këtë lloj dhurate. Thotë Ebu Derda, radhi Allah anhu, edhe këtë fjalë e ka përmendur Ibn Abdul Berr në, në librin që flet për dijen, Xhamiu bejanil ilmi ve fadlihi, Thotë Abu Darda, Allahu subhanahu wa taala ia bën rizk dijen njerëzve të lumtur, domethënë që do fitojnë lumturinë në ahiret. Dhe ia ndalon dijen atyre që janë janë të shkatërruar në ahiret, që do jenë të humbur në ahiret. Kështu që dija është shenjë e mirë për robin, nëse Allahu subhanahu wa taala të hap rrugën e dijes, që të njohësh fenë e vërtetë, të njohësh ligjet e Islamit, të njohësh fenë e Allahut, të njohësh Allahun subhanahu wa taala, kjo është shenjë e mirë dhe e kundërta e moskullës. Mirëpo dija nuk është vetëm me të fituar, dija është dhuratë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Po të shikosh në dynja, ke shumë njerëz të zgjuar, ke shumë njerëz të zgjuar, mirëpo vallë të gjithë janë dijetarë, Bile mund të ketë nga ata që janë të zgjuar, mund të ketë më të zgjuar edhe se disa dijetarë në zgjuarsi. Mirëpo dije nuk ka. Sepse Allahu subhanahu wa taala e di se çfarë kanë në zemër. Edhe se sa e meritojnë ata që të jenë prej mbajtësve, prej mbartësve të kësaj dije të lartë. Edhe dhe Allahu subhanahu wa taala e jep dijen me urtësinë e tij edhe me sasinë që, që e di ai kujt dojë. Dhe kjo tregon që urtësia është dhuratë prej Allahut dhe nuk është thjesht fitim prej robit. Transmeton Ibn Abdul Barr nga Malik radhiyallahu anhu se ka thënë, rahimahullah se ka thënë, urtësia është të mësuarit e fesë. E ka shpjeguar Imam Maliku këtë urtësi që përmendet në ajet duke thënë urtësia është të mësuarit e fesë. Por dija është që Allahu subhanahu wa taala do të hedhë një dritë me anë të së cilës njeriu sheh të vërtetën. Ka thënë disa disa një prej njerëzve të urtë, thotë çfarë gjëje ka humbur ai që mori dijen? Çfarë ka humbur? Ai që preokupohet me dijen, çfarë humbi, dynjaja s'ka për ta marrë me vete kur të vdesë. Dhe çfarë fitoi ai që la dijen dhe u mori me gjëra të tjera? Çfarë fitoi? Fitoi diçka që do ta lejë nga mbrapa dhe s'ka për t'i bërë dobi në ahiret. Dhe kjo tregon më që në çfarë do të merret njeriu në këtë. Thotë Ibn Haxher el Askalani, edhe kjo ka bëjë domun me një thjesht me çështjen e dijes, por me aspektin e dhuratës. Thotë Ibn Haxher el Askalani, e piva ujin e zemzemit, në fillim fare kur do të bëhesh dijetar, Shiko çfarë çfarë qëllimi kishte domethënë. Që në fillim fare, qëllimi i tij më i lartë kush ishte? Që të bëheshe dijetar, nuk mjaftoheshe duke qenë i kënaqur me atë që kishte, thoshte mjafton të jem njeri i thjeshtë, dijetarë ka umeti, s'ka problem. Përkundrazi, synoi që të ishte dijetar dhe pinte ujë zemzemi me nijet që ta bënte Allahu subhanahu teala dijetar. Thotë iu luta Allahut që të më dhurojë një kujtesë të fortë si kujtesa e Imam Dhehebiut. Sepse thuhet që Imam Dhehebiu e ka shkruar librin e vet Sijer Alamun Nubela, që është rreth 26 vëllime ose më shumë se 26, rreth 28 vëllime. E ka shkruar thuhet që e ka shkruar nga kujtesa e vet gjithë librin. Gjithë ato vëllime kujtesa vetëm domethënë po të shikosh se çka ka brenda ti, domethënë çuditësh fare, thua po qesë me të vërtetë kjo kjo ka qenë kujtesa e tij, ky është njeri, ky është njeri një mrekulli ka zbritur prej Allahut subhanahu wa taala në tokë. Ka përmendur në këtë libër njerëzit më të lartë që kanë ekzistuar, domethënë në Islam po atje. Edhe për çdo person, po qe se ka qenë dietar, ka përmendur kush janë profesorët e tij, kush janë nxënësit e tij, disa hadithe që mund të ketë transmetuar, edhe përmend edhe ngjarje që i kanë ndodhur atij personi në jetën e tij, duke treguar aspektet e dijes së tij, devotshmërisë së tij, e me radhë. Për çdo person kështu. Dije shumë e madhe i ka bërë një shërbim të çuditshëm dijes së hadithit. Këtë gjë mund ta njohësh vetëm kur ti të futësh brenda dhe ta shikosh vetë se çfarë librash ka bërë. Nuk mund t'ju tregoj tash se çfarë librash ka bërë dhe në çfarë fushë në hadith në çdo libër do duhesh rrezik një vit rresht të studiosh gjithë librat e tij. Kurse ai i ka shkruar librat e vet. Thotë pastaj më mbrapa Ibn Haxher Askalani, thotë pastaj u pendova. U pendova që iu luta Allahut që të më jepte kujtesë kujtesën e Imam Dhehebiut, sepse e kuptova që dhuratat e Allahut ishin më të mëdha. Prandaj domethënë nuk kishte, nuk kishte pse ta lidhja me Imam Dhehebiun, të thosha më jep diçka edhe më të madhe se Imam Dhehebiu, pse të theve vetëm sa Imam Dhehebiu. Domethënë më mbrapa thotë u pendova pse e bëra këtë dua sepse e kuptova që që mirësia e Allahut e dhuratat e tij janë më të mëdha. Prandaj dhe njeriu duhet që t'i lutet Allahut edhe të përpiqet që të marrë dije. Përse mos bëhesh dietar? Çdokujt i drejtohet kjo fjalë. Përse mos bëhesh dietar? Përse mos bëhesh një prej atyre persona që janë dritë për këtë umet? Çfarë të pengon? Pengon vetëm përtacia. Pengon dashuria e dynjasë, preokupimet e dynjasë. Do flasim më shumë për këtë gjë inshallah. Një prej dhuratave që i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala robërve të tij gjithashtu është durimi. Durimi është një dhuratë shumë shumë e madhe që i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala robërve të tij. Dhe durimi është dy lloje. Është durim i detyruar dhe durim i zgjedhur. Durimi i detyruar do të thotë kur njeriut i bie një fatkeqësi, normalisht ai e ka për detyrë të durojë. Mirëpo, a ka zgjidhje tjetër? Po s'duroi, domethënë çdo gjë ka mbaruar, nuk është në dorë të tij. Ndërsa durimi i zgjedhur është kur njeriu e zgjedh vetë ta bëjë diçka edhe duron për atë gjë, si për shembull për dijen. ose për gjëra të tilla. Punë mira që kanë nevojë për durim, si agjërimi, sadakaja, domethënë ku ku njeriu domethënë e ndjen veten që është kopras dhe nuk do të japi e me radhë. Gjithë këto kanë nevojë për durim. Thotë Aliu rëdi Allah anhu, i ka transmituar domethënë te ibn Ebi Shejbe në librin e tij Musannef, thotë Aliu rëdi Allah anhu, durimi është në besim siç është koka për trupin e njeriut. Durimi është për besimin e njeriut siç është koka për trupin e njeriut. A mund të kokë, mund të ketë trup pa kokë? A mund të ketë besim pa durim? Këtë vlerë ka durimi tek besimi. Domethënë është diçka tepër tepër e domosdoshme për besimtarin që të ketë durim. Dhe në bazë të durimit që ka njeriu, fiton edhe kur ata u treguan të durueshëm, domethënë dija ka nevojë për durim. Kjo dhuratë e parë, që është dhuratë shumë e madhe, duhet patjetër t'i bashkëngjitet kjo dhuratë e dytë. Prandaj shiko domethënë se sa dhurata ke nevojë ti për Allahun e madhëruar. E të gjitha këto arrihen me ngulm prej te duke i lutur Allahut sa më shumë. Prandaj thotë një prej selefëve që një person i cili i troket portës së Allahut shumë ka shumë mundësi që një ditë prej ditësh t'i hapet porta. Ama ka nevojë që të trokasë shumë, t'i lutesh Allahut, o Allah, të lutem më dhuro, o Allah, të lutem më dhuro, o furnizues, o shumë dhurues, domethënë t'i lutesh Allahut me emrat e bukur që që ke mësuar, do të mësojmë inshallah, dhe që ti i di vetë që t'i japi të gjitha këto mirësi. Prandaj thuhet që Ibn Taymija normalisht një njeri si Ibn Taymija kishte arritur atë gradë dije aq lart që nuk mund vetë të dije më të shkonte të merrte mësim prej të tjerëve. Ishte ai që u jepte të tjerëve. Dhe megjithatë kishte çështje që nuk i kuptonte. E thoshte ka raste, lexoj për një, për një ajet kuranor 100 mendime dijetarësh, 100 tefsire, 100 libra tefsir për të kuptuar se për çfarë bën fjalë ky ajet. E megjithatë thotë nuk nuk shoh diçka të qartë. E çfarë bëj? Shkoja në një vend të largët, larg njerëzve. E përlyeja kokën me kokën me dhe, shtrihesha dhe dhe përlyesha me dhe dhe i lutesha Allahut dhe thosha Ja muallime Ibrahime allimni, o ja mufahime Sulejmane fahimni, i thosha, o ti që ke mësuar Ibrahimin, më mëso, o ti që ia ke bërë të kuptuar Sulejmanit, ma bëj të kuptuar. E thoshte kishte raste i kërkoja falje Allahut bëja istighfar 1000 herë dhe ma hapte Allahu subhanahu wa taala. Po të shikosh me të vërtetë Allahu i ka ia ka hap atij, i ka dhënë një lloj dhurate aq të madhe që zor se e gjen në libra të tjera. Gjen tek ai te librat e tij dritë, dritë me të vërtetë dritë besimi. dhe dritë dije në shumë çështje po të shikosh, mund të dëgjosh të tjerët shumë mirë, por nuk mund të ndjesh dot atë që ta sqaron, ta ta hap, ta ta, ta, ta çel kuptimin e asaj çështje, derisa të dëgjosh Ibn Tejmijen. Kam parë shumë çështje. Për këto çështje që kam përfituar edhe vetë shumë në çështjet e kaderit. Vallai kam parë këto çështje, thoshin persona që janë të sotë, kanë shkruar për kaderin, vallai nuk kam parë Nuk kam parë ndonjë person ta shpjegojë çështjen e kaderit si Ibn Tejmija. Nuk ka lënë gjë pa shpjeguar, domethënë e ka shpjeguar aq qartë, sa nuk i ka lënë, nuk i ka lënë më vend njeriut që të thotë që kjo është e paqartë. Të gjitha këto çfarë janë dhuratë prej Allahut subhanahu wa taala. Thotë po Allahu i madhëruar ne bëmë prej tyre dijetarë, kur plotësuan dy kushte. Kur duruan dhe kur ishin të sigurt në argumentet tona. Domethënë duhet që njeriu të ketë besim dhe durim. Me anë të këtyre dy gjërave arrin që njeriu të bëhet dijetar. Prandaj po ju them një gjë. Gjithmonë mendosha dhe thosha çfarë kanë këta njerëz që quhen dijetarë që kanë arritur këtë gradë. Çfarë veçorie kanë këta? Domethënë, jo gjithmonë, shikosh, jo gjithmonë ata që janë dijetarë kanë arritur të bëhen dijetarë sepse kanë qenë shumë të zgjuar. Ju thashë, të zgjuar bota ka shumë. Po dijetarë nuk ka shumë. Prandaj dhe Ibn Tejmije thotë për filozofët, atyre u është dhënë logjikë, por nuk u është dhënë pastërti shpirti. Prandaj ata nuk u bënë dijetarë. e zemrës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj ideja është njeriu duhet të ketë parasysh që durimi është një prej dhuratave më të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se disa prej ensarëve i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam ai u dha. I kërkuan prapë ai u dha, domethënë para. Ishin të varfër normalisht. I kërkuan prapë, u dha derisa mbaroi çdo gjë që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam në dorë. Edhe u tha çdo gjë që kam unë, çdo gjë të mirë që kam, nuk kam për t'ua ruajtur, do t'ua jap, nuk kam për t'ua ndaluar, do t'ua jap. E megjithatë, ai i cili ruhet vetë dhe nuk kërkon atë e ruan Allahu subhanahu wa taala, edhe e mjafton me atë që ka. Ai që ruhet dhe nuk e shtrin dorën, atë e bën Allahu të mjaftohet me atë që ka. I fut Allahu subhanahu wa taala në zemër kënaqësinë me atë që ka. Edhe kush mjaftohet dhe është e përmendur në dy forma prej Profetit sallallahu alajhi wasallam, e pasuron Allahu subhanahu wa taala. Edhe kush do kush përpiqet të bëjë durim, i dhuron Allahu subhanahu wa taala durim. Kush përpiqet të bëjë durim, i dhuron Allahu subhanahu wa taala durim. Edhe pastaj mbyll hadithin profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë, kjo që është domethënë më e rëndësishmja, thotë dhe Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë ndonjë njeriu ndonjë dhuratë më të madhe dhe më të gjerë se sa durimi. Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë ndonjë njeriu ndonjë dhuratë më të madhe më të gjerë se sa durimi. Durimi domethënë është koka e çdo të mire. Me durim njeriu arrin çdo gjë që kërkon. Po ne ju përmendim një rast nga rastet ekstreme që nuk ngelet pas këtij rasti justifikim për asnjë njeri të thotë që unë nuk mësoj dot. E kam lexuar në internet te një forum musliman Thoshte që një grua nga Arabia Saudite në moshën 70 vjeçare, mbase e kam përmendur herë tjetër nuk e nuk e di. Në moshën 70 70 vjeçare, jo 17, 70, domethënë e moshuar. Filloi të mësojë Kur'anin përmendësh. Filloi moshën 70 vjeçare Kur'anin përmendësh. Në moshën 82 vjeçare e mbaroi Kur'anin. A ka justifikim më njeri të thotë pastaj që unë s'mund ta mësoj Kur'anin përmendësh? Po kanë mësuar dhe pleqtë dhe plakat, unë di dhe raste tjera, persona që i kam parë vetë, që kanë qenë të moshuar kanë mësuar gjithë Kur'anin përmendësh. E kanë filluar në në moshë të thyer dhe kanë mësuar Kur'anin gjithë përmendësh. Dhe kjo nuk është çështje e thjeshtë. Hadithi që përmendëm e transmeton Abu Daudi dhe hadithi është i saktë. Prej dhuratave të mëdha që i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala robërve të tij është besimi i fortë. Besimi i fortë e ndihmon robin. Besimi i fortë e ndihmon njeriun që të kalojë të gjitha problemet e vështirësi dhe vështirësi që has në jetë. Prandaj po të shikosh njerëzit që kalojnë sprova kush janë. Ata që kanë besim të fortë. Njerëzit që janë më trima dhe që përballojnë më shumë probleme kush janë? Njerëzit që kanë besim të fortë, sepse besimi i fortë, besimi i lartë është gjithmonë ndihmues për besimtarin për të kaluar çdo sprovë. Sepse besimi do të thotë që njeriu të ketë siguri tek Allahu subhanahu wa taala dhe tek ajo që ka përgatitur Allahu i madhëruar. Dhe sa më e madhe të jetë siguria, Aq më pa vlerë është për të kjo dynja që shikon, që shikon me sy të tij. Se ai e kupton që kjo dynja do ikë, sado që të ketë vështirësi, këto do mbarojnë. Transmetohet nga Abu Rafi, thotë Omer radhiyallahu anhu, kjo është një histori që më që tregon domethënë një lloj ë një lloj besimi të lartë, që ka ky person që do përmendim. drejtoi çoi Omer radiallahu anhu një ushtri për tek romakët. Edhe vuri në parë tyre një prej sahabëve që quhej Abdullah ibn Hudhafa. Është ishte një prej shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam. E kapën robër Abdullahin edhe disa sahabë të tjerë, disa shokë të tjerë, e kapën robër romakët, edhe e çuan tek mbreti i tyre dhe i thanë, Ky është një prej shokëve të Muhamedit. Atëherë i tha mbreti, Bëhu i krishter e do të do të jap një pjesë të pushtetit tim. I tha Abdullah, Abdullah ibn Hudhafa, sikur të më japësh të gjithë pushtetin tënd dhe pushtetin e gjithë arabëve, nuk e le fenë time, qoftë edhe sa hap e mbyll sytë. Fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk e le, qoftë edhe sa hap e mbyll sytë. Atëherë urdhëroi ushtarët e vet që ta kryqëzojnë. E vendosën në kryq. Keni parasysh vet? Edhe u tha ushtarëve të vet mos e qëlloni në trup, por qëlloni shtizat afër duarve, afër këmbëve që të trembet. Dhe ndërkohë i thoshte, "Bëhu i krishter, bëhu i krishter, e kërcënonte, e nuk pranonte." Derisa e humbi shpresën vetë dhe e uli poshtë. Atëherë, mori një kazan shumë të madh, thuhet në një transmetim thuhet që vendosi në të vaj, në rivajet tjetër thuhet domethënë që vendosi në të ujë, e rëndësishme domethënë që ishte diçka shumë e nxehtë, e vuri në zjarr derisa valoi. Atëherë mori dy prej shokëve të Abdullahit dhe u tha, "Lëre fenë tënde." I tha, "Nuk e lë." i mori i hodhën në të. Atëherë i tha Abdullahit, i tha ushtarëve të vet merreni Abdullahin dhe futeni në kazan. Filloi të qante. Kur e pa mbreti që filloi të qante, kujtoi se ai u pendua domethënë për, për të gjithë do të kthehet, do të kthehet në fenë. E i tha, bëhu i krishterë, tha nuk bëhem, po pse qan atëherë tha? Pse qan, ç'ke që qan? I tha, po qaj, i tha, se mendova, që ky ky shpirt që po më del tash është vetëm një shpirt i vetëm. Edhe do dali, do dali në rrugë të Allahut. Edhe do dëshiroja të kisha pasur sa qime që kam në trup, të kisha pasur shpirtra që dilnin një nga një për hir të Allahut të Madhëruar. Kur e pa mbreti këtë gjë, kur e pa këtë lloj fjalësh, nuk kishte dëgjuar kurrë në jetën e tij fjalë të tilla. U mahnit shumë nga fjalët e tilla dhe tha, do të të liroj vetëm ma puth kokën. I tha, me kusht që, që të lirosh edhe ata që janë me mua. I tha, do të liroj të gjithë. E tha me vete Abdullah, t'ia puth kokën këtij qafiri, edhe shpëtoj muslimanët, është më mirë se mos e puth. Edhe ia puthi kokën dhe iku. Shikoni subhanallahu çfarë besimi të lartë. Nuk pranoi edhe me shpirtin e vet, dhe jo vetëm kaq, por dëshironte të kishte edhe shpirtra të tjerë që të nxjerrë për Allahun. Jo vetëm me shpirt. Vëllai, domethënë këtu këto këto lloj qëndrimesh të larta, vijnë vetëm për njerëzve që kanë besimin si malet. Vijnë vetëm për njerëz që kanë besimin si malet. Nuk mund të bëjë këto gjëra një person që një person që i thotë vetes njëri normal që normal, normalisht nuk është normali që ka besim të ulët. Po njëri që shohim në rrugë, nuk do bëj kurrë këto gjëra, nuk do. Nuk mund të përfytyrohet këto gjëra për të. Vetëm ai person i cili ka besimin e lartë, Edhe kjo është një prej dhuratave të mëdha që i jep Allahu subhanahu wa taala robit. Derisa kur kthehen në Medine, e mori vesh Omer radiallahu anhu historinë, e puthi në ballë Abdullahin dhe i tha, duhet çdo musliman, ta puthi në ballë Abdullahin për këtë lloj, për këtë lloj trimërie të madhe që ka treguar dhe për këtë, për këtë të mirë që u ka bërë vëllezërve të tij që i shpëtoi. Normalisht të flasësh për për çdo njëri prej këtyre pikave është shumë e gjatë. Mirëpo, e mbyllim këtë pikë duke treguar edhe diçka tjetër. Tregon Ibn Abdul Barr në librin e vet Tamhid, shpjegimin e librit të Imam Malikut të Muwatta, nga Mahmud ibn Rabi'a se ka thënë, Mahmud ibn Rabi'a se nëse më jepet mundësi për të ndërmjetësuar për njëri do ndërmjetësoj për ty. Dhe nëse do mundem të të bëj dobi, do të të bëj dobi në ditën e gjykimit. Dhe nëse do më lejohet që të dëshmoj, nëse do kërkohet të dëshmoj, do të dëshmoj për ty mirë. I thotë Ubade ibn Samit. Dhe pastaj i thotë tjerëve, nëse dëshironi të shikoni një person, nëse dëshironi të shikoni një person që ky ka besim aq lart sikur të ishte ngjitur mbi shtatë qiejt ta kishte parë Allahun me sy dhe pastaj ka zbritur dhe punon në bazë të asaj që ka parë. Ja ku e kemi. Një person i tillë thotë që ky e adhuron Allahun sikur ky është ngjitur mbi shtatë qiejt e ka parë Allahun me sy të vet dhe në bazë të asaj është duke adhuruar Allahun më të madh. Shiko çfarë besimi i lartë. Normalisht do të thotë dhurata prej Allahu subhanahu wa taala. Nëse Allahu dëshiron t'i japë dhuratat e tij, i bën për ata që i meritojnë ato. Rizku është i shkruar prej Allahu subhanahu wa taala. Rizku në të vërtetë është ajo që i jep Allahu subhanahu wa taala robit në mënyrë të vazhdueshme tek Allahu ka rizkun e vet. Do të thotë Allahu subhanahu teala furnizon çdo gjë. Normalisht kjo kjo lloj gjë, kjo lloj ide, kjo lloj besimi nuk lejohet për, për muslimanin që mos ekzistojë në zemrën e tij. Kjo është diçka e njohur, diçka e qartë, nuk nuk dyshon kush që rizku është në dorë vetëm të Allahu subhanahu teala. Mirëpo këto lloj idesh ka nevojë t'i kujtojë njeriu në momentet e vështira kur të keq, kur të provohet në lidhje me rrizkun. Gjithashtu e ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që askush nuk ka për të vdekur pa e marrë rrizkun e vet plot. Transmeton nga Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "O ju njerëz, kini frikë Allahut, edhe kërkojeni rrizkun tuaj në formë mirë, sepse askush nuk ka për të vdekur derisa ta plotësojë rrizkun e vet." Askush nuk ka për të vdekur derisa ta plotësojë rrizkun e vet, gjithë. Subhanallahu. Fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam, shpallje prej Allahut. Që çdo person ka për ta marrë rrizkun e vet deri në momentin e fundit. Edhe pse vonohet një çikë, thotë profeti, edhe pse mund të vonohet pak. Prandaj kini frikë Allahun dhe kërkojeni atë në formë më të mirë. Merreni atë që është lejuar dhe largohuni atë nga ajo që është ndaluar. Ky hadith na tregon që rrizku është i caktuar prej Allahut subhanahu wa taala. Normalisht, edhe punët e mira janë caktuar prej Allahut subhanahu wa taala, që mund të bëjë njeriu ose punë të këqija. Mirëpo, dallimi është që Allahu subhanahu wa taala të ka premtuar për rrizkun. Që rrizkun ke për ta marrë, ndërsa për punët e mira nuk ka premtuar. Nuk ka thënë Allahu i madhëruar që e ke të sigurt që do punosh më mirë në dynja. Ndërsa për rrizkun ka thënë e ke të sigurt. Prandaj mos u preokupo me atë që ta ka siguruar Allahu, por preokupohu me atë që s'ta ka siguruar dhe ti ke më shumë nevojë për të sesa për të parën që Allahu e ka bërë detyrë vetes së vet që t'i furnizojë të gjithë. Kështu që njeriu duhet të shikojë çështjen e rrizkut me syrin e kaderit. Që mos preokupohet me të më shumë se ç'duhet. Edhe të preokupohet me atë që është më e rëndësishme për të. Sepse njeriu në këtë dynja i mjafton mjafton ajo që i kryen nevojën e tij. Edhe Allahu edhe Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar njeriut që do t'i japë këtë gjë. Siç përmendëm në hadithin që përmendëm më sipër. Ndërsa punët e mira dhe shpëtimin e zjarrit të xhehenemit nuk ta ka premtuar askush. Në fund e zëjtë, je në rrezik shumë të madh, dhe mund të arrish, mund të arrish. Prandaj edhe Hasan el Basri, siç e kemi përmend dhe herë tjetër, me sa më kujtohet, mos e mund ta kemi përmend diku tjetër, thotë, nuk çuditem prej atij personit që hyri në xhehenem si hyri, por çuditem prej atij që shpëtoi, si shpëtoi. Dhe me të vërtetë që është, çudi është për personin që shpëton nga xhehenemi si ka shpëtuar. Sepse xhehenemi normalisht mund të bësh shumë kollaj punë të këqija dhe hyn në xhehenem. Dhe xhehenemi është rrethuar me me gjëra, me zbukurime, me gjëra të bukura që i pëlqen njeriu edhe natyra njerëzore. Profeti sallallahu alajhi wasallam na thotë në hadithin që transmeton Abu Huraira, shikoni tek ata që janë poshtë jush dhe mos shikoni tek ata tek ata që janë sipër jush. sepse kjo është më e mirë që mos mos nënvlerësoni mirësitë që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Kështu njeriu në çështjen e rrizkut, në çështjen e dynjas, të shikojë atë që është poshtë tij, dhe të falënderojë Allahu subhanahu wa taala duke parë se çfarë mirësish i ka dhënë. Dhe mos shikojë atë që është sipër tij. Që mos nënvlerësojë mirësitë Allahu subhanu teala që ka bërë. Ki parasysh diçka. Këtë rrizk që na ka dhënë Allahu subhanu teala në dynja është sprovë. Nuk është, nuk ta ka dhënë Allahu subhanu teala si, si mirësi me kuptimin që për të nderuar ty, por ta ka dhënë si sprovë. Prandaj dhe Allahu subhanu teala rrizkun ia jep dhe muslimanit dhe qafirit. Ai është sprovë. Nuk është mirësi, se të ishte mirësi prej Allahut edhe nder, nuk do ia jepte mosbesimtarëve. Por Allahu subhanahu taala rrizkun ia ka dhënë besimtarëve dhe mosbesimtarëve. Prandaj ki parasysh një gjë. Kush e lë diçka për hir të Allahut, Allahu subhanahu taala ia zëvendëson atij me gjë më të mirë edhe me shumë herë më të mirë. Kush e lë diçka për hir të Allahut, Allahu ia zëvendëson me më të mirë. Kije parasysh gjithmonë këtë rregull se është shumë e rëndësishme do të ndihmojë shumë në jetë. Kije parasysh kur të dalë përpara një punë që është haram, kujto gjithmonë këtë gjë. Nëse ti do ta lësh këtë punë që është haram, për hir të Allahut subhanahu wa taala, ta dish se Allahu do ta zëvendësojë me një më të mirë. Mirëpo do të sprovohesh, normalisht që do sprovohesh. A mendon se do hysh në xhenet pa u sprovuar? Ndërsa njerëzit sot po të shikosh, te sprova më e thjeshtë sa i thotë dikush që do të fus në punë, mirëpo kushti im është sot për shkak që mos falesh. Kushti im është ky ose vë disa kushte që vijnë në kundërshtim me urdhrin e Allahut subhanuhu teala dhe e lënë. Pse? Vetëm nga frika e rrizkut. A nuk ta ka premtuar Allahu subhanuhu teala rrizkun? isha një herë në Qabe, në Mekën e nderuar, dhe një ditë prej ditëve më ra një uri shumë e madhe. Nuk kisha çfarë të haja. Ndërkohë që po kërkoja diçka për të ngrënë gjeta një qese prej mëndafshi. E lidhur gjithashtu me një me, me një copë prej mëndafshi. E hapa qesen, kur shikoj brenda qeses ishte një gjerdan prej gurëve të çmuar, nuk kisha parë ndonjëherë në jetën time gjerdan më të mirë. E mora atë, e çova në shtëpi. Në vendin ku banoja. Kur dal dëgjoj një person që thoshte kush e ka gjetur filan qese do t'i jap 500 dinarë prej ari. Atëherë e mora atë person ishte një burrë plak dhe i thashë Ma përshkruaj qesen tënde. Dhe ma përshkroi me përshkrimin e plotë siç ishte në të vërtetë dhe ia dhashë. Atëherë më tha na 500 dinarë, i thashë jo, nuk i marr. Unë nuk e bëra këtë për për dinarë, e bëra për hir të Allahut, që të marr shpërblim tek Allahu i madhëruar. Dhe i lashë, s'i mora 500 dinarë. Ai ngulmoi shumë mirëpo, unë nuk i mora. Edhe e lashë, u larguam. Pastaj më mbrapa thotë, tregon ky personi për veten e vet, Dola nga Meka edhe hypa në një anije për të udhëtuar në det. Mirëpo rrugës u ça anija, u mbytën gjithë shumica e njerëzve, u mbytën gjithë mallrat që ishin në anije. Edhe ngela unë vetëm me, domethënë unë ndonjë dikush tjetër domethënë u kapa pas një druri derisa shpëtova dhe vajta në një ishull. Aty shikoj tha shikoj tha njerëz myslimanë, edhe më tregojnë xhaminë ku ishte, shkoj në xhami e rri aty, kur shikoj në xhami, tha, shikoj tha disa fletë, fletë Kurani. Edhe marr t'i lexoj, kur më shikojnë ata që unë lexoj Kuran, më thanë ti di të lexosh Kuran, i thashë po, thanë, Po të lutemi të na i mësosh fëmijët tanë që të lexojnë Kur'an. Edhe fillova mësoja fëmijët e tyre thotë përfitova, domethënë përfitova shumë prej se sepse merrja sevape. Edhe mësova të gjithë fëmijët e atij ishulli, thotë i mësova se si të lexojnë Kur'anin, me shkrimin, leximin e Kur'anit, edhe domethënë kisha dobi shumë të mëdhaja. Dhe sa u bëra, domethënë u njofta me ata njerëz më donin të gjithë sepse po mësoja Kur'anin. Edhe më thanë një ditë prej ditësh, kemi një një gocë jetime, edhe duam që ta martojmë me ty. Prandaj domethënë çfarë mendimi ke? I thotë ky dakord. Edhe shkon për ta shikuar. Kur shkon për ta shikuar vajzën, shikon në qafën e saj atë gjerdan që kishte parë dikur dhe ngelën sytë aty. I tha ata, i thanë ata njerëzit që po, po donin ta martonin, thonë, "Të lutem, shiko një çik vajzën se, sepse ajo është jetime dhe e shkreta domethënë u hutu prej teje, dhe tash po shikon gjerdan më shumë se më shumë se vajzën." I thotë ky ky ky puna e gjerdanit thotë ka një histori. Dhe ua tregon historinë kështu kështu kështu. Atëherë thotë, "Filluan tekbiret të gjithë Allahu Akbar, Allahu Akbar gjithë ë edhe u gëzuan të gjithë njerëzit që ishin në ishull. I thanë, a e di ti tha që babai i kësaj vajzës është ai personi që ia ke dhënë ti gjerdanin, që e gjete dhe ky është i zoti i gjerdanit? Edhe thoshte para se të vdiste i lutesh Allahut, thoshte o Allah, të lutem, ma mundëso të takoj këtë person, që ta takoj këtë person që ta martoj vajzën time me të, sepse i thoshte shok shokut vet, nuk kam parë njeri më të devotshëm në dynja se ai. Edhe e martuan me vajzën. e martuar me vajzë, e thot një nga hajri prej saj u bër bër bër me dy fëmijë, pasi desh Allahu subhanahu wa taala që vajza vdiq, pas vdiqjes dhe fëmijët, e trashëgova thot atë gjerdanin prej saj, prej gurë të çmuar. E thot Pas dhe më mbas e shita dhe më mori shumë të madhe prej ari dhe ja u thot dhe dhe sot e kësaj dite po ha prej këtyre parave. E prandaj thot njerëz, kush e le diçka për hir të Allahut, Allahu ia zëvendëson atij me diçka për të mirë. Do me thënë si risku, si jeta sa do jetosh, është diçka e shkrujtur, ka mbaruar ajo gjë, ndash u lut, ndash mos u lut. Thot edhe i je lutur Allahut për exhelin që është shkruar, për riskun që është ndarë, se normalisht është shkruar exheli, risku është ndarë, ka mbaruar. Edhe asgjë nuk ka për u shpejtuar, edhe as nuk ka për të vonuar, pa ardhur koha. Nuk ka për të shpejtuar para kohës, nuk ka për të vonuar nga koha. Edhe sikur ti lutesh Allahut, vazhdon hadithi profeti alejhi selam sikur ti lutesh Allahut që të shpëtojë nga dënimi i zjarrit, nga ose nga dënimi i varrit, do ishte më mirë për ty. Ky hadith na tregon se çfarë duaje do të bëj tamam njeriu. Kush është duaja me vlerë? Dhe ku është vlera e vërtetë të cilën duhet ta kërkojë njeriu? A është kërkimi i dynjas apo është ahireti? Normalisht Allahu subhanahu wa taala do të furnizojë çdo person. Dhe nuk ka gjë pse ti lutesh Allahu subhanahu wa taala të ta presi. Mirë po, njeriu me injorancën e vet i lutet Allahut për diçka të veçantë. Dhe mbase nuk është hajër për të. Njeriu nuk e di këtë gjë. Dhe ngulmon gjithmonë atë, ngulmon, ngulmon, ngulmon, edhe pse e merr në haram. Po Allahu subhanahu wa taala e ka zgjeruar këtë çështje. Nëse nuk e gjen riskun këtu, kërkojë diku tjetër. Nëse nuk e gjen këtu, kërkojë diku tjetër, derisa ta hap Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu duhet që të largohet nga harami. Të kërkojë riskun që ka që e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala për të, e transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerë në rrugë të saktë nga Wathile se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Thot Allahu subhanahu wa taala un jam un jam tek mendimi i robit tim prandaj le të mendoj për mua çfarë të dojë Kuptimi i hadithit është Prandaj o vëllezër, është e domosdoshme që njeriu të mendojë mirë për Allahun e Madhëruar. Sepse kjo është ajo që i përshtatet emrave dhe cilësive të tij, sepse Allahu subhanahu wa taala ka emra dhe cilësi të larta, të plota. A nuk është Allahu më bujari, a nuk është Allahu më i mëshirshmi, nuk është Allahu më falësi. Prandaj, a ia vlen që njeriu të mendojë keq për Allahun e Madhëruar? Mbase dikush mund të çuditet, po si ka mundsi? Askush prej nesh nuk mendon keq për Allahun e Madhëruar. Mirëpo realiteti ose gjendja jonë tregon për këtë gjë. A nuk e ke vënë re që njerëzit nga frika e rriskut futen në haram? Ka njerëz në të vërtetë me veprat e tyre kanë treguar që ata mendojnë keq për Allahun e Madhëruar. Sepse ata mendojnë Se nëse i binden Allahut dhe largohen nga harami, Allahu s'ka për t'i furnizuar, sepse prandaj futen në haram. Ndërsa nëse Allahu, nëse ata futen në haram, atëherë ka për t'i furnizuar Allahu i Madhëruar. Ky është mendimi i keq për Allahun e Madhëruar. Kështu që nëse ti me të vërtetë dëshiron të mendosh mirë për Allahun, që ta zbatosh këtë hadith, edhe të jesh ashtu siç do Allahu prej teje, atëherë ki mendim mirë për Allahun. Mos mendo se Allahu subhanahu wa taala nëse nëse ti i bindesh atij do të të lejë të pafurnizuar, ose do të lejë të pa dhënë mirësi. Përkundrazi është e kundërta. Nëse ti bie në haram, atëherë ti je larg mirësisë së Allahut subhanahu wa taala. Kjo lloj gjë është shumë e rëndësishme. Që njeriu duhet të ketë mendim mirë për Allahun subhanahu wa taala. Prej shkaqeve të arritjes së rriskut normalisht domethënë edhe duaja. Një një një prej shkaqeve gjithashtu që është i rëndësishëm për arritjen e rriskut është sadakaja, zekati. Dhënia e zekatit për atë që ka pasuri ose për atë që nuk ka shumë pasuri dhe s'e ka arritur gradën e zekatit, sadakaja është shkak Kush jep hua, pra kush jep hua Allahut subhanahu wa taala një hua të mirë, sepse Allah subhanahu wa taala ka për ta shumëfishuar atij. Dhe Allah subhanahu wa taala ka përmendur këtë shumëfishim domethënë në aspekt të përgjithshëm, nuk ka thënë do ta shumëfishojë në sevape apo do ta shumëfishojë në një aspekt tjetër. Kjo tregon që ky shumëfishim është që në këtë dynja. Prandaj unë besoj se të gjithë ju do ta keni provuar që një person i cili i cili ka dhënë nëse nëse ti ke dhënë për hir të Allahut, ta zëmë 50000 lekë, a nuk e ke vënë re që Allahu ta ka zvendësuar 500000 lekë ose më shumë? Se Allahu subhanahu wa taala është bujar. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam na tregon në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, çdo mëngjes dalin dy melekë Edhe thonë, i luten Allahut subhanahu wa taala, edhe thonë o Allah, jepi atij që shpenzon zvendësim, domethënë zvendësoja atij që jep për hir tënd. Edhe shkatërroja atij që nuk jep për hir tënd. Kjo tregon domethënë që kjo tregon që të japësh për Allahun subhanahu wa taala është shkak që njeriut t'i zvendësohet pasuria edhe t'i shtohet pasuria. Ndërsa koprracia është shkak që njeriut t'i paksohet rrisku dhe dhe pasuria e tij. Prandaj po ta shikosh, sa më koprrac të jetë njeriu, aq më shumë ia shtrëngon Allahu subhanahu wa taala rrizkun. Sepse Allahu është i mëshirshëm. Por për kë? Për ata që janë mëshirshëm. Mëshironi ata që janë në tokë, që të mëshirojë që është në qiell. Nëse njeriu tregon koprraci, atëherë nuk është treguar i mëshirë, nuk është treguar i mëshirshëm. Dhe si rezultat atëherë nuk ka pse pret mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Për ta mbyllur po tregoj një hadith që transmeton Ebu Kebshe el Enmari, se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam ka thënë ju betohem edhe për tre gjëra. Ju betohem edhe për tre gjëra. Edhe për këto gjëra ka përmendur Nuk pakësohet pasuria e robit nga sadakaja. Është betim i Profetit sallallahu alajhi wasallam. Normalisht nuk ka njeri më më të drejtë në fjalë se sa sa fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Sepse ai flet vetëm atë që i shpallet prej Allahut, po të betohet po që nuk pakësohet pasuria nga sadakaja. Nuk pakësohet. Pasuria pakësohet nga koprracia, Sepse koprracia ja heq bereqetin e pasurisë. Ndërsa sadakaja ja rrit bereqetin. 10 lekë me bereqet vlen sa 1000 lekë të cilat nuk kanë asnjë lloj bereqeti. Prandaj po ta shikosh, ata që i marrin paret haram, nuk e din nga i marrin, me gjithë se janë shumë, edhe nuk e din se nga i ikin. Kurse një person i fiton në mënyrë të të mirë edhe jep për hir të Allahut subhanahu wa taala, i jep Allahu begati në atë pak që i ka dhënë. Prandaj njeriu duhet ta shikojë rrizkun e Allahut subhanahu wa taala që i ka dhënë Allahu si sprovë, me anë të së cilës Allahu e shikon robin a do japë për hir të tij apo jo. a do jetë falënderues për të mirat që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala atë. Sikur se duhet ta shikojë që furnizuesi i vetëm është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe vetëm prej tij kërkohet rrizku. Edhe ajo që është tek Allahu i madhëruar nuk kërkohet me të haram kurrë. Andaj nuk mund të arrihet rrizku i Allahut subhanahu wa taala me të haram, me çfarë rrizku që është i begatshëm. Sepse ai që është haram është haram, dhe nuk mund të bëhet kurrë hallall. Edhe ta mbyll tash Duke u thënë pika e fundit, le të jetë qëllimi jot në jetën tënde i vetëm përpara syve të tu vetëm Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet nga Enesi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush e bën qëllimin e tij të vetëm Allahun e madhëruar, Allahu ia fut pasurinë e tij në zemër, e bën të kënaqur në zemrën e tij. Edhe ia mbledh të gjitha hallet e tij, Edhe dynjaja do t'i vijë këtij person e poshtëruar, do t'i vijë dynjaja e poshtëruar. Ndërsa ai që ka si synim dynjan, qëllimi i tij është dynjaja, Allahu do t'ia bëjë varfërinë, do t'ia vendosë përpara syve të tij varfërinë. Do t'i shpërndajë hallet e tij, edhe nuk ka për t'i ardhur nga dynjaja, vetëm sa i është caktuar. Prandaj le të zgjedhë çdokush me veten e vet se çfarë do marrë. Hadithin e transmeton Tirmidhiu. Është i saktë, po them unë tash, le të zgjedhë çdokush, çfarë do marrë për veten e vet. Nëse dëshiron me e pasë qëllimin Allahun subhanahu wa taala, edhe dynjanë ke për ta marrë prap, ose nëse dëshiron me qenë qëllimi dynjaja, sepse nuk ke për të marrë më shumë se ç'të është caktuar prap. Mirëpo i pari ka fituar Allahun e madhëruar, ka fituar kënaqësinë e tij, kurse i dyti nuk ka fituar asgjë. Sepse dhe këtë pasuri që do e marrin nuk ka për të marrë vetëm vallë. Lus Allahun të na bëjë prej atyre që përfitojnë prej fjalëve, e të kenë sinqeritet, edhe të na bëjë prej njerëzve të devotshëm për një gjë.